بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل yau asabar takwas ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yau shekaru 1445 wanda ya daidai da 26 ga watan agus haifuwan annabi isa yau shekaru 2023 cikin 5-5 a masjid ali ibn abi talib wannan zamu ce a takaice daura ce muktasara ga dukkanin ɗalibai wadda suke 'yan makarantar wannan masallacin ali ibn abi talibin da kuma wani wanda zai ji daga baya gaba daya amma khususan wannan zamu karanta mu ji abin da zurnoji ya kawo cikin wannan littafin nashi a matsayin tarbiyya ce ga ɗalibai saboda majalis na karatu ana baka ilimi kuma ana baka tarbiyya kuma kama yadda cikin littafin zamu zo mu ji ita tarbiyyar ita ce ma asali abin da za ta sa wa karatun albarka mun ji wannan bayanin ba yawwa to saboda aka ne mun ce bari mu zo mu karanta wannan littafin wadda yake ta'alimin muta'allim ne asalin littafin amma wannan mukhtasaru ta'alimin muta'allimi tariqat ta'allum imam burhanuddin الدين الزرنوجي كاجي kaga a sabha na shida zai ce lamhatu tsira a nan ya ce zarnoji burhanul islami shi mutum ne wadda laƙabinsa ne kawai aka sani hmm? laƙabinsa ne kawai aka sani abinda ya shahara amma sunayensa ko kuma sunan shi da nasaban shi da sauransu wannan abubuwa ne wadda ba a iya gano su ba in ji wannan bayanin ba ce daga yana cikin min biladin mawara an nahar biladin mawara an nahar wannan su ne su pakistan su turkistan su turkmanistan da sauransu wannan su ne biladin mawara an nahar su sidistan ganin su abu dawud da sauransu wannan ana ce musu mawara an nahar ne da'iran kunkudan bude ta ku da ta so da bayan ku a yi saboda kowa ya kasance a cikinta yauwa mun ji wannan bayanin ba to a nan malam ya ce waƙar na kama ala janibi tikirari fi ta afon وهي من أنزه الأقاليم wa وأكثر وأكثرها خيرا to wannan shi hanafiyun muta'assibun ne wannan yadda shi mai muktasar din ya kawo kaga da kyauta mun dan ji tarihin shi zarnuji ba to shi yana cikin mutanen da ba a iya samu tarihin su ba bisa ga bayanin da shi mai muktasar din ya yi mun ji wannan to shine sai da ya kawo abin da ya samu a kan shi yace shi hanafiyun ba hanafi ne masaban shi muta'assibun hanafi ne gamshi wato muta'assibin mutumin da wanda yake shi in yace malikiya ne to abin da 'yan malikiyan suka fada kawai shine daidai shine za a yi hmm? masu cewa ko da ka kawo musu hadisi za su ce to ai malami mai mazhaban ya ga hadisi ko su ce ya ga hadisi tun da dai ya ga hadisin tukuna ya faɗi haka to maganan tashi ne daidai ba? Hmm. to عفوا هو وصل حال تعصبه أنه أوجب تقطيع الورق للكتابة كما كان يفعل الإمام الأعظم سين حنفية هكا إمام أبو حنيفة سنة مش الإمام الأعظم wato cikin ta'assubancin shi yadda ta har ma yana cewa yadda da su abu hanifa ha bishiya abin nan abin nan abin a alwarakatu alwarakatu takarda ne ba alwarakatu na takarda ba ha leaf mana ganye ganyen ne za a cire wani lokaci a yi rubutu da shi ba su abu hanifa tun da sun yaka ya ce to kai ma kai ba hanafi ne ya eh, kai rubutu da ita da asubancin ya kai haka ya ce ne wa min ashari shuyukhihi cikin manya-manyan malaman shi akwai burhanuddin ali ibn abubakar al ne wadda yake ya rasu hijira na da dari biyar da tasa'in uku kuma yana cikin manya-manyan malaman ahnaf ne shi wannan malamin nashi shi kuma ya ce shi zarnoji ya halarci zamanin da ilimi ya bunkasa kuma zamanin da bala'o'i suka auko wa musulmi ya rasu bayan 500 da tarakaji ya ba da ami 590 wannan duka mai take nuna rashin samun kyakkyawan tarjaman shi ne to wannan kawai mun ɗauka ne saboda mu danji abin da suka kawo akan shi zarnoji ne mun ji wannan ba shi sai ka je shafi na tara shafin shi na tara ya ce faslun mahiyatul ilmi wal fiqhi wa fadlihi faslun wannan fasali ne wadda yake bayani akan mahiyatul ilmi akan haƙiƙanin shin menene ilimi wal menene fahimta wa fadlihi kuma falalan ilimin kaji farko abin da ya fara ba ya fara yace sharaful ilmi kaga wannan littafin sun kaji sunan ta makasan me yasa ana karatu ta'limul muta'allim koyar da dalibi tariqat ta'allum hanyar neman ilimi shine abin da zai karantar da kenan wani irin ladabi ne ya kamata ka yi a matsayinka na ɗalibi kai da littafinka kai da abokinka wanda kuke karatu kai da malaminka wannan duka zai maka bayani a ciki ya ce sharaful ilimi darajan ilimi da falalar shi la ya fada ahadi ba ta boyuwa ga kowa wa annahu al ita ce ma abinda da take bantu bil insaniya da abin da ya miƙa rayuwar mutum hmm? abin da yake nufi al'insaniya nan humanity menene kena abin da yake nufi addinin musulunci shi ya zo ne asali ma shi ne ma wadda ya kula da wato kai mutum saunul farko damil insan kaga jinin mutum dukiyan mutum mutuncin mutum hankalinsa haka ne ba to waɗannan abubuwan mai suke cewa abbauriyatul khams wadda in sun dunkule su ne al'insaniyatu shine humanity din nuna wa mutum tausayi kula da shi da sauransu wannan duka kenan addinin musulunci ita ce ma za ta nuna wa mutum yadda zai yi rayuwa kaji daya wannan muktasu bil insaniya kenan anan mutanen da suke cewa rayuwa da addini Arabe suke masu abin ah, almaniya ah, secularism a nan karara ya yi musu rabi duk da shi a zamanin shi ba san da irin waɗannan mutanen ba amma dai wannan ta nuna saboda haka addini da rayuwa ba abin da ta raba su addini ita ce rayuwa rayuwa ita ce addini a hade suke ba su rabu ba in ji wannan ba wabihi abhar Allah ta'ala kai malace da ilimin ne ma Allah ya bayyana fadla Adam falalan annabi Adam alal mala'ikati kan mala'iku kaga annabi Adam mala'iku mai suka ce atajalu fiha man yufsidu biha ya Allah za ka halice a bayan kasa wanda zai yi barna ya zubar da jini muga muna tasbihi muna takbiri muna hailala Allah ya ce musa aito ni na san abin da ku ba ku sani ba sai Allah ya karantar da annabi Adamu allama Adamu lasma kullaha sai ya bujiro wa mala'iku Allah ya ce me sunayen waɗannan abubuwan sun ce ba su sani ba sai Allah ya ce ya Adamu an bi asma'ihim ya Adam ka karantar da su ba su labarin menene sunayen waɗannan abubuwan da ya gaya musu sai Allah ya ce musu Adam a kullakum inni hmm? Allah ya ce musu ai dama na gaya muku ni na san abin da ku ba ku sani ba kenan a nan mai falala na ilimi da Allah ya ba wa annabi adam bai ba wa mala'iku ba saboda wannan ilimin da Allah ya ba shi har ya zama sama da mala'iku to kaji wannan abin yana da falala ai to malam ya ce al'ilmul mafurudu ilimi wadda ike farilla wajibi akan mutum ya ce la yuftaradu ala kulli لا يفترض على كل مسلم طلب طلب كل علم انا malam zai bayani ne akan abin nan ilimi wanda yake neman sa shine wajibi kasa akwai ilimin da neman sa wajibi akan ka akwai ilimin da yake neman sa ba wajibi bane a kanka hmm. to kenan yanzu farko ma shin wani irin ilimi ne wanda yake wajibi sai ka nema anan nan ne mai fara kenan hmm. al-ilmul mafruḍ ilmi wanda yake an farlanta la yuftaradu ala kulli muslimin ba za a tilasta wa dukkanin musulmi ba talabu kulli ilmin neman gaba ɗayan dukkanin nau'ukan ilimi hmm. kenan dole sai ka nemi ilimin miras dole sai ka nemi ilimin kaza sai ka nemi ilimin abin nan bokon ba za a ce mutum dukkanin ilimi sai ya nema ba la yuftadu ala kulli muslimin talabu kulli ilmi kare ki banka talabu kulli ilmi wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmi alhal abinda za a wajibta masa za a farlanta masa shine ilimin yanayi abinda suke nufi da ilmul hali Hmm? kaga ga imam ya ce yace awwal ma yajibu 'ala al-mukallafi tasihu imani ya inganta imaninsa aqida kenan hmm. ka inganta aqida ya eh, ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi hmm. mun ji bayanin ba tamam to kaga nan ilmul hal in an ce ilmul hal kenan gashi misali kai ne kage wani kauye ka karantar da mutanen da kage mutanen ba su iya sallah ba ilmul hal abu lokacin menene ilmin sallah ne mutum ne ya zo gashi yana da kudi yana so je aikin hajji ba shi da ilmin hajji ilmul hal menene ka karantar da shi yadda zai yi aikin hajji, to ilmul hal ilimin yanayi yanayin da kake cikinta yanzu wani ilimi kake bukata wannan shine almaniyu bi ilmin hali in ji wannan bayanin ba? ta hmm. kenan wannan ilmul hal ai ilmu halihi bainahu wa bainallahi ne tsakaninka da Allah wani ilimi ne wadda yake wajibi ne a kanka in ji wannan bayanin ba? Hmm. tamam shine ilmul halim alaihi ilimin da an farlanta maka talabu ilmin ne sai ce wa afdalul ilmi mafi darajan ilimi ilmul hal shine ilimi na yanayin da kake cikin ta yanzu shine abin da yake wadda yafi daraja wa afdalul amal aiki wadda yafi falala hibdul hal kula da yanayin kuma a ganin a nan mutum ya nemi ilimin in misali an ce maka wani ilimi ne mutum yana bukata farko imani ne da aƙida ya karanta imani ya karanta aƙidan ya eh. to ayin ka karanta mai amfani sai ka yaki aiki da su ba to a rayuwanka yau da gobe ya kamata ka lura da abin da zai zama shine zai warware maka imani zai zama maka matsala ga aƙidanka kullum kana dubawa ka kaucewa wannan ka kaucewa wannan wannan kauce wanda kake yi menene shine hibzul hali din ai kula da yanayi kula da abin da ka sani kada ya zama gurbatacce kullu dhunubi fa inna allaha yaghfiruha hmm? to amma yace in shayya al mar'a imanun wa ikhlas wannan hikam yace dukkanin laifi Allah zai gafarta maka zai gafarta maka amma in ya imani da ikhlasi in sun lullube ka imani kana da imani ne eh kana da ikhlasi eh to in mutum ya rasu sannan inna Allah wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha anan ne za ta zo to gabanin mutum ya rasu ya je lahira jama'a inda ya ka karanta tauhidin ka fahimce ta wannan siffan tauhidi na ta Allah da kake da ita kafin ka mutu ka je lahira kaucewa shirka da kake yi ai hibzul hali ne hmm? wannan kula da yanayi da ka samu ne saboda in baka kula da wannan yanayin ba a lahira zaka je ka tarar ba ka da mukullin shiga aljanna ba hmm. shine wa kullu kasrin fa in inna ad-dina jabiruhu ko mujbiruhu wa mali kasri qanati dini jibrano duk abin da ya samu matsala a gurin ka to addinin nan zai gyara maka wannan matsala amma hmm? in shi addinin ne a matsayin abin nan sanda in ya karye to ba abin da zai gyara maka wannan addinin. mun ji wannan bayanin ba mm. saboda haka wannan duka menene shine hibzul halifai wa abin abinda ake nufi da halin halin insani yanayin mutum a mafi dini a cikin addini fa kaman imani da sallah da azumi sai bayan wannan wa ya ta'allamu minha a dayi wajibi ha? sai cikin waɗannan ya koya da iya da su zai aiwatar da abinda yake wajibi an nema yayi din haka ne ba ka san sallar farilla eh, ka san yadda ake yin sallan ka karanta shine ka san karatun ƙur'ani kai ta dabburi dole ne eh, ka nemi ilimin da za ka fahimci alƙur'ani kai ta dabburi gani ba ne da wannan shi na abin da ke yanan bi kadiri kaga a nan kuma kadiri ya dai wajibi Ke na duk abin da kake so ka san iya abin da kake so wannan ita ma tana cikin tarbiyya ne ba yanzu misali mutum yana so ne ya siya kaya tufa da zai sa in kana da misali miliyoyi da yawa kana so ka siya tufa sai ka je ka siya kaya talatin ko arba'in ko hamsin ai wannan hauka ne hmm? kaya nawa kake so kana da kaya goma sha biyar a gida ba eh kana so samu kai kaya ka dinka uku ko hudu ba ya isa ba amma saboda kana da kuri ne sai ka je ka dinka da yawa hmm? misali kana so ka siya mota motan ka misali ya danyi abin nan in za ka siya in ka siya daya ko biyu ya isa ba to saboda kana da kuɗi ai baka ga wancan bidiyon ba mutum ne wasu mutane mutum hudu ko biyu ne sun ɗauko mai dolar haka ya ya shiga inda ake sayar da motar kaji tambayan da yayi wani mota ne tafi tsada kaji hauka kaji wai wani mota tafi tsada shi kawai yana so ya siya motan da ita tafi tsada kaga wannan kenan bukatun shi mota ne ba mota bane to duk mutumin da rayuwar shi ta zama haka kenan shi yana so ya ga in ya shiga cikin mutane yaga kayan shi tafi na kowa ko kuma irin na waɗanda ake ji da su wayan shi irin tasu hulan shi irin tasu ko ba haka ba kuma duk lokacin da kai tsalib ka zama haka kana ka fita daga tafarki ne ka shiga wata hanya ne daban hmm? abinda kake yi daban abinda ilimin take so ma daban kun ji wani bayanin ba? tamam hmm. to anan malam ya ce ƙila li muhammad ibn al-hassan an ce muhammad dan hassan lima la tusannifu kitaban fi zuhri malam me yasa ne ka ba za ka rubuta mana wani littafi akan tsantseni da abin a kyaman duniya ba ka rubuta mana littafi akan zuhudu mana me yasa ba za ka rubuta ba faqala yace musu a ah, ai qad sannaftu kitaban fil buyu ai na rubuta muku littafi akan kasuwanci kaji fa tsantseni da kyaman duniya da kasuwanci kwakwalwanka mai za ta ce ba alaka ba akwai alaka kenan yani abin da yake nufi a zahidu in an ce mai zuhudu mani ya tarizu fi sha'anin shubuhat wanda yana takasansan game da abubuwan da suke shigohohi fit tijarati a kasuwancin da yake yi kenan in ya san wannan abin haram ne zai bari in ya san wannan abin bai gane kan shi ba zai bari yanzu a online mutum nawa ne zai je ya sa kudi wani guri an ce mishi kullum za a baka dari uku uku sai ya sa kudi me ke siya da kudi me ake siyarwa bai sani ba ko baka sani ba giya suke siyarwa caca suke yi kai dai kullum za a baka dari uku uku wannan me kai sakarci ne ai me za a yi da kudin ka baka sani ba to in ga an je an yi kasuwancin abin nan ba in sun je sun yi gambling riban gambling suka baka in sun je sun sayar da giya riban giya suka baka hmm? baka sha giya ba amma ka ci kudin giya to baka ba to tunda baka sani ba ba dole ka shiga ka ci abin da baka sani ba to baka ba to saboda mutane yanzu kowa irin shi a rufe yana so ne ya ga kudi a hannun shi ne kawai ya kashe kudin amma ya za a nema shi don he don care shi ba ruwan shi saboda to ana neman kudi ne a cikin ruwan sanyi in an ce ga wani platform ana kaza sai mutum ya sa kudin shi shine su ma daga baya sun karanta kwakwalwanku in kun tara kudin sai su tafi da kudin ba ba ka ake yi ba to kaga ta karanta kasuwanci ka fahimce ta kai kasuwanci bisa ga ilimi shi ma yana cikin zuhudu ne ganin hmm. zuhudu ba rashin wanka ba ne ba sanya tufa da datti ba hmm. a ka wanki ka yi wanka ka sa turare yadda Allah ya sauwaka maka ka shiga cikin mutane shi ne fa zuhudun hmm. saboda ka shiga da dawari da datti mutane da suke gefen ka har da mala'ikun ka su cikin matsala a yi saboda atmosphere nasu kullum a gurbace take ko ba haka bane amma saboda haka an kayi wanka kaza kaza saboda addini kaga anan ne kayi amfani da kwakwalwa ita ce zuhudu in ji wannan ba kuma duk abin da kake yi katta zama ta wuce gona da iri ne katta keta da iyaka saboda yanzu a nan wasu ɗalibai abin da ta same su ɗaukan wankan ta zama matsala gare su suma. ya wanke ka, ya yi guga ya yi wanka yana gani wannan shine abin da abin nan shine karatu shine wannan ba ta da alaka ba a wannan kawai abin da ake so kai eh ka zama ba da tita ba shikenan ba ko ba ka ba mm. amma kai ga kana bukatar ka je kai karatu a guri kaza ga littafi kaza kana so ka siya amma kai ka siya kana siyan kayan dubu goma sha biyar kayan dubu ashirin tsakani da Allah ko ba ka ba ne? Mm. shi ne an ce za a fara karatu littafin 8,500 zai ce za a ji a yi ba zai ce zai siya ba kuma haka ba ne amma kuma an waya ne fa zai ce wannan wayan 8,500 wannan wayan karami ne zai nema ya siya wayan 40,000 wannan ma dai ba zai yabi ɗarfinsa ba to bari a yi manajin shi din ma saboda dai kudin shi ba zai iya siyan abin da yake so ba da yana da kudi zai siya wayan 350 ne kaya ma zai siya yana da kudi zai siya na 20,000 amma littafi ba Hmm? Ana sharri ne ba masailu shaitan ne to mun ji wannan ba saboda haka wato kana bukatan ka karanta abubuwa ka fahimce su ne kai abubuwa bisa ga ilimi ne to shine yani abin da ake nufi az-zahid wannan ce mai zuhurin man yahtarizu an shubuhati wanda zai yi takasan san game da shubuhoyi fi tijarati a kasuwancin da yake yi fa ina yin at haram ilimi da za ka yi za ta taimaki ka kai takasansan sansan game da haram huwa ilmu a hawalin kolobi shi yana cikin ilimi na yanayin abinda ke shafi da hade zuciya hmm. wa talabu ma ofil a hayin neman ilimin abubuwan da za su faru a wasu wura wasu lokuta daban kuma hmm. farbuki kifayatin ne abin da yake nufi ilmul hal fardu ainin ilimin da dole sai ka nema ilmul ahayin ilimin da neman sa fardu kifaya ne kuna son likita a cikin ku neman ilimin likitanci fardu kifaya ne in an samu daya ta wadatar ji ba yawwa haka ilmul miras ilimin da za a raba gado fardu kifaya ne in wasu sun sani ta sauka a kan wasu dukkan ku ba ku sani ba kun kine ma to kun yi abin da yake kun saba Allah sabo ku kai in ji wannan ba to kaga shine ilmul hal da ilmul ahayin shine yace wa talabu ma yaqa fi al-ahayin fardu kifaya fal awwal shi na farko ilmul hal bi manzilati at-ta'am kamar a matsayin abinci yake mutum ya ki cin abinci me zai faru system na jiki zai bace ba hmm. daga baya to ha ka san dai abin da yasa ana cin abinci hmm. wasani na biyu kuma bi manzilati dawa a matsayin magani ne wanda bai sha magani ba kila wannan cutan ba za ta kashe shi ba za ta nakasa shi ne hmm. amma wanda bai ci abinci ba fa daga ilmul hal shine kamar abinci ilmul ahayin kamar magani ne in hmm. ba yawwa wa yuqsad bil ahayin abinda ake nufi da ahayin al'auƙatul ukra wasu lokuta daban gairu ilmi hal ba wadda yake ilmi na lokacin da kake ita me kake bukata na wajibin nan ba ita ba kenan fayakunu zai kasance taqsimu hulil ilmi yadda aka raba ilmin ilmu halin wa ilmu ahayinin kaji bayanin da yayi ba qala abu hanifa abu hanifa nu'man ibn thabit yace al fiqhu in an ce fiqhu marifatun nafsi ma laha wa ma alaiha marifatun nafsi ita rai ta sani ma laha abinda yake alkhairi ne gare ta ana bukata ta yi wa ma alaiha abinda yake sharri gare ta ma ta sani ba saboda jama'a an baka san sharri ba za ka guje ta ne ba za ka guje ta ba yanzu waɗannan mutanen da suke yin kasuwanci a online hmm? bai sa abin ba yana yi amma da ake misali ya san cewa ana yin cacan ko da dai bai tambayi malami ba inda ya san cewa ana yin cacin zai sa kudin shi ne ba zai sa ba wani kan ba zai sa ba hmm. domin ji bayanin ba hmm. shi na liman mabu hanifa ya ce me fi ya ce marifatun nafsi ma la hawa ma alaiha hmm. la din za ta kai ka aljanna ma alaika kuma in dai ka auku za ta kai ka ina wuta domin ka san wannan ka aikata ka san wannan ka nisance ta ai ka shiga cikin alkhairi fayan bagilil insan ya dace ga mutum an la ya gafala an nafsihi kada ya zama gafalalle game da kanshi to kaji nan wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum haka ne ba aqbil ila nafsi wastakmil fada'ilaha fa anta birruhi la bil jismi insanu ka bada hankalinka ga ranka kai abubuwan da za ta zama alkhairi ga ranka unwanul hikam busti ya ce fa'anta kai bin ruhi da ranka ne fa labil jismi ba da gangan jikinka ba ne insanu mutum to a nan mutane da yawa ko kuma yi mafiya yawan mutane suna kuskure a nan wurin ita ce kai din farko ka fahimci kanka din kai kai mutum ai abu biyu ne haka ne ba hmm. spiritual da biological ne hmm. haka ne ba hmm. ga rai ita ce annafsu ga kuma gangan jiki to wanne ne asali annafsu ne afana aljismu ne ko arruhu ne arruhu ba to inda arruhu ranka ita ce asali kenan ya kamata ka yi abubuwan da za su zama alkhairi ga ran yi amfani da gangan jiki ka gina ran amma yanzu mutane mai suke suna amfani hadda ran su gina gangan jiki kuma haka bane kai mutum in ka san tafarkin Allah ka kibi to abinda Allah zai yi maka zai sa ka manta da ran ka tuna da jikin sai ka duk abin da kake yi sai dai na jikin ba na ran ba ka kalli mutanen da suke satan kudi mana kudin amfanin da take musu za ta koma ga ran ne ko jikin ga jiki ne an sahullahu nafsahu ne ka gani ba mutum yanzu in kaje asibitoci wasu da ngo ya zo ya dauke wasu aiki wadda yake shugaba a gurin an ce mishi ka samu mutum biyar za mu ba su aiki mu ba su dubu talatin talatin kai kuma za mu baka dubu ɗari in sun tafi zai kira mutum biyar ya ce musu to za a ba ku aiki kaji fa kuma hmm. shi ne zai ba su aiki zai ce za a ba ku aiki amma in an samu ku dubu talatin talatin dubu goma ne na ku ashirin nan za ku kawo ba haka ake yi ba hmm. haka ake yi dubu ashirin ne na zai kai zai ka irin mutanen da suke yin hakan yana da diabetes yana da kaza yana da shuga yau a asibiti yau kaza kullum yana cikin bala'i hmm? amma ikon Allah ba zai iya tana cewa wannan zalincin da yake yi ita ce ta jawo mai hakan ba me ya faru an sahu Allahun nafsahu ne wannan ita ma azaba ce na duniya wallahi daga mutum gashi yana iskancin da ya ga dama ga rashin lafiya kasan akwai rizq salbi da rizq ijabi ba kamar yadda dr ahmad bamba rahmatullahi ya fada ya ce rizku salbi arziki ne wadda Allah zai cire bala'o'i da fitintuna cikin rayuwanka sai ka zauna cikin kwanciyar abin nan hankali lafiya lau hmm? yanzu wasu family in kaje akwai family quarrel ba wannan da wannan akwai bala'i wannan shi da baban shi ma suna hunahunai yana ji haushin baban shi baban ma yana ganin wannan yaron bala'i ne wannan bala'i ne ko ba ka ba rizq salbi Allah zai cire muku waɗannan bala'o'in sai ga kai da babanka lafiya mamanka lafiya wanka lafiya abokanka lafiya kowa hankalinka a kwance ka ma san wancan arziki ne wani bai ma san wannan arziki ba ka tambaye waɗanda suke cikin bala'in mana Allah cire maka wannan bala'in rizq ijabi Allah ya baka wadatar zuci farko shine ba kudi ba ha yanzu nan mutane suna cewa wannan mai kudi wannan talaka ba da mai kudin da talakan dukansu suna ci suna sha yanzu za ka je kwastom shi mai kudi wadda yana da mota ya hau mota ya tafi misali za ku yi taro ne a kwastom ya hau da motan shi ne ya tafi kai ka je da napep wani ya je da keke hmm? in kun je kun zona akan kujerun za gane wannan ya zo da mota wannan da napep za gane ba za a gane ba amma mutane suna neman waɗannan abubuwan saboda fashion ne ba fashion ba ne a kana yanzu da a ce mutum zai iya zuwa inda zai je ba tare da ya hau ba me za ka yi da mota motan banza kai na yanzu yau a abin nan gidan mai ana baka haushi ko ba haka ne? gobe a gurin makaniki me za ka yi inda za ka je inda za ka je lafiya kalau ko ba haka ne? Mm. saboda haka rayuwar nan ya kamata mutum ya santa ya yi balansa to maganan nan mai ya kawo ta kar mutum ya manta da ran shi ya binan ya zama yana aiki ne ga jikinsa in gane wannan bayanin da kyau ba to in ka fahimci haka dole ne ka ba kanka ansa kana neman kuɗi ne ilimin boko kake yi mecece manufarka hmm, ka ba kanka wannan ansa mecece manufarka da kake yin boko? wani wallahi bai da ansa ko ba ka bane ba shi da ansa wannan tambayan babu in ka tambaye shi ya fada mai yanzu yi ya tuna ya kika ko ba ka bane to bai kamata ka rayu haka ba a matsayin ka na musulmi mecece ma'anar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rayuwarka na Allah ba kenan bokon kana yin ta ne saboda kai promoting addini ne neman kudi saboda kai promoting addini ne amma wannan abin yanzu ta zama babu a jikin mutane yana neman kudi saboda ya ji dadi ne akwai dadi ne a duniya babu ko ba ka ba yanzu kai ka samu kudi ka ce yau nan kana so ka je ka ci nama ka je ka siya nama ka zo ka ci da daddare idon ka biyu kila za ka kwana da kudin ka ka siya rashin lafiya ba wannan ba ne kudin wannan kudin ne za ka je ka kashe mutum ko ka je ka yi sata mun gane wannan da kyau kwakwalwanka ta yi aiki ba me yasa ake waɗannan maganganu ko a cikin kun an samu masu karantarwa ko ne za ku gina wasu ba sai ka san yadda za ka gina su wannan tunanin su mataccen tunanin nan ku cirewa yaran yana karanta boko eh bai san me yasa ke karanta ba wasu suna yi baban shi yasa suna zuwa me amfani ya su dai kawai suna yin boko ne ko ba haka bane to me amfani baka gani ba turawan yaro karami me kake so ka zama yana primary school fa nake ina so in zama abu kaza a gida suna aiki tun yana karami amma kai fa kai ma baka yi baka yi balle yaronka mun gane wannan maganan ba amma saboda haka jama'a kar mutum ya manta da ranshi in dai ka fahimci inna salati wani suke wannan kai musulmi amruhu kulluhu khairun ne duk abin da kake yi kana yi ne saboda ka gina lahira ne fayan bagilin insani Allah ya wafala an nafsi kada ka manta da kanka ma yanfa'uha abinda za ta amfanar da ranka wa ma yadurruha abinda za ta cutar da ranka ka yi hankali da su fi ha a farkonta wa akhiri ha da karshenta wa yastajliba kuma ya je ya nemo wa kansa ma yanfa'uha abinda zai yi mai amfani daga wannan duniyawiyan wa ukhrawiyan duka duk lokacin da za ka yi abu ta zama ko dai amfani ga duniyanka ko dai ga lahiranka kuma kada ka ja da baya daga wannan matsayin hmm? kana yin makaranta an baku hutu ba eh to ne ka nemi abin da za ka yi ilimin ne za ka ƙara zuwa za ka yi setting na time ne ka yi haddanka ka jara na alkur'ani akwai wani guri ne zaka je ka koyi sana'a kai dai kai wani abu kar ka zauna haka ka yi wa kanka abin da za ta amfanar da kai in ji wannan ba kai la ya kona akuluhu jama'a wato kaga lokaci lokaci a rayuwar mutum ba abin da yake da tsada kamar lokaci saboda ya cikinta ne za ka yi alkhairi kuma a cikinta ne masu shirri za su yi shirri yanzu in ka bar lokaci minti ɗaya ta tafi minti dayan nan ta tafi ne ta tafi ba za ta sake dawowa ba aiki kuma lahira wannan minti dayan shafi ne cikin rayuwanka za a zo da takaddan ko da ya zama empty haka ne ba ko ya zama akwai abin da aka rubuta abin da aka rubuta alkhairi ne to abin da aka rubuta sharri ne to amma dai ba zai tafi a banza ba in ne wa ya jitani ba amma ya durruha ya nisanci abin da za ta cutar da ran shi kai la ya kuna aqluhu saboda kan ran shi ta zama abin kwakwalwan shi ta zama wa ilmuhu da iliminsa hujjatun alaihi hujja ne a kansa shine ba wal qur'anu hujjatun laka au alaika. al za zai zama hujja laka ga kai alkhairi ne aw alayka ko akanka kaga kenan al'aqlu arziki ne Allah ya baka abin nan gobe kiyama zai tambaye ka me kai da kwakwalwar haka ne ba ilimin da Allah ya baka zai tambaye ka me kai da ilimin shine hujjatun alaihi fa yazdada uqubatan in ta zama hujja kanka uquba azaba za ta karu mala yace na'udhu billahi min sakhatihi wa iqabihi muna neman sirri daga Allah min sakatihi daga fushinsa wa iqabihi da kuma azabarsa to mun ji wannan bayanin ba wannan malam yace faslun mahiyatul ilmi wal fiqhi wa fadlihi a karkashin wannan ne wannan bayanin yace faslun fi niyyati fi hali ta'allum shin na rizan ne wannan ko ma rufe ta bin da rizan na'am malam yake faslun fin fi halit ta'allum fasali ne wanda yake bayani fi akan niyya ne fi halit ta'allum a yanayi na neman ilimi a lokacin da mutum zai nemi ilimi to wani irin niyya ne ya kamata ya yi malam ya ce wa yambaghi ya kamata ya dace an yanwiyal muta'allim ɗalibi ya kudurce a zuciyansa bi talabil ilmi da neman ilimin nan rida Allah yardan Allah Ka ji farko yanzu kana zuwa karatu ai kana zuwa wazi ba to karka dauka da wani dakai ne kai da kake jin wannan maganar da kai ake gyara niyanka farkon niyan da za ka yi mai neman yardan Allah ne rida Allah na biyu wa darar lahira darar lahira lahira kenan darar lahira ta gidan lahira kenan neman aljanna na farko neman yadda Allah na neman aljanna sannan na wa izalatal jahli gusar da jahilci an nafsihi ga shi farko wa an sa'iril juhal ga sauran mutanen da suke jahilai ba su addini ba kaga halayil al'amalu bihi da addawatu ilayhi ne dama yajibu ne ya yake haka wajibi ne ka nema wajibi ne ka aiki wajibi ne kuma to convey the message ka karantar da abin da ka sani shi ma wajibi ne in an faɗi wannan maganan ba wani yana ganin malamai masu sallah da masu hamin bari ne ko ba haka ba ne da kai ne ake yi a yi saboda kai ma wanda aljanna kai ma baka yi ba yana ganin wancan wancan ma bai yi ba yana ganin wancan to wa zai yi in ji wannan bayanin ba wai zalatar a nafsi nafsihi wa an sa'iril juhal sannan wa ya addin raya addini wa ibqa al-islami da kuma dawwaman musulunci tauba to anan wannan gaban ihya addini raya addini ibqaul islam da wama musulunci kenan na daga cikin ayyukan da musulmi zai yi musamman ɗalibai za su yi raya addini da me za ka raya addini da ilimi za ka raya ka shiga cikin maiduguri bayan gari da cikin gari ka yi yawo ina ga za ka samu masallace kus abin nan akalla 300 masallatai 300 saboda masallatai ya fi cinar zanne masallatai 300 wadda ba a karantarwa za ka samu wannan ma kawai takbiri ne na yi amma ina ganin zai wuce haka ba hmm? ka gani? ta musaya a ɗari uku yanzu misali masallaci in ɗari uku ne a gurin ba akwai mutum ba wadda yake shi ne liman tana limanci ko ba haka ba kenan shi sallah biyar da suna na cin biskit din nan ba shi ba ba abin da ya sani amma a sa abin nan karatu mana karantar da mutane shi ma bai yi karatun ba kai yawo kai field research ka gani za ka ga da idonka liman ne ka je sai in dai kaga suna hira sai ka ce waɗannan mutanen ba su da mutunci a ah, liman ne fa haka ne ka yi yawo ka gani shi limamin da kan shi ma ba shi da tarbiya. yana bukatan a karantar da shi amma to an ce mushi shi ne liman mutane an goma suka ce wannan shi ne liman ya zo ya yi musu suna haka ne ba sun shiga cikin matsala ya yi musu addu'a in ba haka babba abin da za a yi shi yasa ai za ga shi yasa jahilcin ta yi yawa ba a karatu jama'a to mutanen da wannan shine shugabansu ai wancan hadisin ta yi aiki a kansu inna allaha la yaqbalu ilman tizaan nan. kaje akwai mutanen da wannan ayan hadisin ta riga ta aiki a kansu kaf jahili ne amma shine yake ba su fatawa wannan da matan shi sun yi bala'i shine zai yi musu shari'a a tsakaninsu ko ba haka bane shi fa bai yi karatu ba ko an hadari bai karanta ba amma kuma shi ne liman to tun da shi ne liman ba dole ya yi ba ko ba haka ba ne saboda haka yanzu waɗannan masallatai da muka faɗa ɗin na mutanen da suke sallah a masallacin da wadda suke a anguwar sun mutu ko ba su mutu ba amwatun gairu ahya ga sunan a rayuwar matattu ne saboda in ka zo musuluncin ba abin da za su sinana a musuluncin to ba ka ba wani shi bodin ne ga musuluncin ma saboda ba ta sunan musuluncin yake yi saboda jahilcin shi ko ba ka bayan saboda haka yanzu kenan dole ne a yada wato wannan magana ta mutane fa su tashi su yi karatu mutane ba su da ilimi musamman waɗanda suke yin harkan ilimi din nan su tashi su yi karatu dole ne a faɗa mun gane wannan bayanin ba tamam shine ayanan ihya'ud dini raya addini in babu ilimi ba za ku raya addini ba ku gina masallaci mai duguri dukkanta ku share ku yadda ita masallaci kap in ba kuwa karantarwa aikin banza ne ba ku raya musulunci ba ba ku musulunci ba saboda yanzu ka je iran akwai masallaci wadda services ake yi a ciki yadda coci ake yin services akwai na yadda rika kama ba cikin masallaci a buga ganga hmm? za ku buga za su buga ganga a cikin masallaci yan shiya su zagi a sahabbai amma ga shi masallaci katon miliyoyi saboda gina infrastructure ba shi bane gina mutane spiritual ya gina mutane shine gini ko ba haka bane in kun share karkashin bishiya malamin da yake karantar da kuwa alkur'ani in ya iya abin nan a shafibiya da kyau in ya iya a karkashin bishiyar nan zai iya karantar da ko ba zai karantar ba zai karantar wanda ya ya gina masa abin nan makarantar miliyan talatin ko ashirin shi kuma in bai iya ba ginin za ta karantar ne ba za ka karantar ba to gini ba shi bane ilimi malamin ya yi ne eh, za a yi abin a cikin ai za ka samu a social media yara ne ga sunan a karkashin bishiya ne da allonsu ne an rubuta musu shatubiyan suna yin hadda kai malamin in bai yi karatu ba zai karantar da su shatubiyan ne ko ba ka bane yanzu kaya garin kai wani malamin yana karantar da shatubiyan shi da kai shi bai gama fahimta ba ko ba ka bane kai kana yin kai malami ne na ƙur'ani kana cewa har an yi maka rawani an ce goni to tun da an ce maka goni ka kai kai kat ne kenan karatu ba amma baka iya nahawa baka iya sarf ba kenan su kisayin sun ganka za su daina karatu masu ce to an daina karatu kai wannan malamin ƙur'ani ne eh, baka ma san inda na hawa yake ba su kisayin ma su ce su malaman ƙur'ani ne abu amurin albasri su ma malaman ƙur'ani kai ma malamin ƙur'ani wannan me ta jawo haka rashin ba wa mutane ingantaccen karatun ne ta jawo haka gane wannan bayanin ba to shi shine ihya'ud dini wannan kenan raya dini in babu ilimi za a raya dini ne ba za a raya dini ba haka nan da kuma dawaman musuluncin fa inna baqa islam dawaman musuluncin kaji mala yace bil ilmi ne da ilimi ne kaji farko ma wa shukri kuma godiya ga Allah ala ni'matil aqli ga ni'ima na hankali da ya baka wa sihhatil badan da kuma lafiyar jiki da ya baka kaga kenan ilimi wannan kai ma sai saboda wannan zamanin ka hada ilimin addini da ilimin boko duka biyu ne sai an hada haka ne mun ji wannan bayanin ba mm. dole ne a yi wannan a matsayin ka na musulmi kasan mutane sun manta cewa duniyan nan an zo aiki ne a lahira za a huta amma mutane tunanin da suke yi za a huta ne ba za ka huta ba fa a duniyan nan gade kana son hutu ka ci gaba da yin abin da kake yi ba za ka huta ba kai ba yi maka tambaya da mana ka samu kuɗi samu gidan samu motan samu duk abin da kake so amma kwakwalwanka mai take cewa mala'ikan mutuwa suna o zai zo kana da kwanciyar hankali ne kamar kai ne an ce maka wani eh, barayi sun ce za su zo gidan kafa. kuma in sun zo wallahi duk yadda ka yi sai sun ganka sun kama ka ba mu san lokacin da amma za su zo za ka samu kwanciyar hankali ne ai to ai kowa haka ne tunda mala'ikan mutuwa zai zo to za ka samu kwanciyar hankali a duniya ne kana yaudaran kanka ne amma sai da mun manta wannan kwakwalwanmu ta manta da mu yi abin da za mu taimaki kanmu da 'yan uwanmu ko ba ka ba ne to wallah al to mun ji abin da malam ya fada nan wurin ba tamam malam ya ce faslun fi ikhtiyari ilmi wal ustadi wal shariki sannan wata bat ikhtiyari ilmi zaben ilimi kaji daya wal ustad zaben malami was sharik da aboki wat tabat kuma tabbata dawwama akan neman ilimin da karatun da karantarwar malaci yanbaghi li talibil ilm ya dace da ɗalibin ilimi an yaktara ya zaɓa min kulle ilmin a cikin kowane ilimi ahsanahu wadda shi ya fi cancanta shi ya fi kyau ƙalar hmm. muhaƙiƙu ya ce وكل شيء أحسنه ما كان من جوهره وصريحه دون المناقشات والخلافات kaga wannan ya maka fassara kullu shay'in dukkanin abu ahsanuhu a ciki wadda shine yafi nagarta shi yafi kyau ma kana abin da ya kasance min jauharihi daga gwalagwalan shi ne wa wasarihihi daga wadda kuma yake a fili bayyananne dunal munakasha ba tare da kun yi munakasha wannan ya ce wannan ne fa wannan ya ce a'a ba haka ba ba wannan zaka fahimce ta wal khilafat babu sabani ya ce wannan shine nagartacce mai matukar falala cikin ilimi wallazi yanzala alaikal kitab minhu ayatun wannan humul kitab duk wanda ya larabcin yan karanta zai fahimta amma wasu fa sai an yi bayani in an yi bayani mai wannan zai ce wannan ba fassarar ji kaza ne wannan ce a'a wannan fa ga abin da ake nufi ko ba haka ba mm. wanne ne wadda yafi zaka fi ganewa wadda an karanta babu jayayya akan ta mala yace tariqul bidaya hanya na farawa kenan shin ilimin da me zaka fara wa yabda bi tauhidi kaji farko ka fara da tauhidi kada ita Allah yadda bi tauhidi wa ma'rifatillahi ta'ala da sanin Allah shine tauhidin haka ne ba to kaji tauhidin nan da aqida in mutum bai san su ba akwai matsala ko ba haka bane ka san a cikin komai akwai garkuwa ai to ilimin yanzu nawaqidul islam nawaqidul iman haka ne ba ilimin tauhidi dole ne mutum ya san sun bai san su ba abinda zai warware maka musulunci zaka sani ba za ka sani ba za ka auku cikinta ne waɗannan abubuwan yanzu akwai na waƙil islam kusa kusa nan nan na Muhammadu bin abdul ko a matsayin ka na ɗalibi ba sai wasu din ba sai ka zauna ga wani malami ba za ka iya ka karanta ka fahimta kai kadai ma ka nemo ka karanta kana da kane ka karanta mai yayi hadda a islamiyya a islamiyya akwai curriculum ne babu ko akwai ne babu ba curriculum to kina class ɗinka a matsayin ka na mai karantarwa samu irin wannan littattafan ka karantar da yaran su a hankali su yi hadda ka fahimtar da su in gane ba saboda haka in ba haka aka yi ba to za a zauna hakan ne ai saboda ka san yanzu zaman da kake yi kenan farko mutum ya fara da tauhidi ya san Allah wa yakhtaru al-atiqa duna al-muhdathat atiq din nan kenan tatacce wanda yake yantacce ne kenan ilimi tatacce kenan wadda ya zo da asali cikin ƙur'ani da sunna ne dunal muhdathat ba abun ba abun da yake an sabantar da su ba fa in ji wannan bayanin ba ya qasidu kutubal a'immatil mutaqaddimina kana baci littattafan magabata na da can can ka je ka karanta wannan fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf ka ji wannan bayanin yanzu ka san a tariƙa tasnifi yadda malaman suke rubuta akwai a taƙa'idu wa tanzir shi a taƙa'idu wa tanzir za a kawo ƙa'ida a kawo zuba maka misalai an gane ba amma wasu fa taƙa'id ne kawai su kawo ƙa'ida ba misali yanzu ka dauki a risala na Limamin shafi za ka zaka ga ruwan ayoyi da hadisai da bayanai amma ka dauki almustasfa mustasfa na Zabe, ka dauki jam'ul jawami sai ka karanta shafi biyu ko uku ba misali ko daya wannan ba tashin hankali bane wannan ilimin su daɗin falalanta da alkhairin ta fi na mutanen da suka zo daga baya in ji wannan bayanin ba malaman da su siba wai wahi amurbulu kambarin su ko na hau da sarf ma a gudun shi tashin hankalin mai abu ɗaya ne a gudun su za su kawo maka misali su yi bayani yanzu fa su binin malik sai abin ma wani su kai gaba wani su kawo ba su murɗe abin ko ba haka ba ne kai da malami wani lokaci dukkan ku ku rikice sannan ku zo ku shiga hanya haka ake yin karatun fa ne karatun gumurzun ayi me ta jawo hakan falalan ilimin ne ta sha bambam su da ba su ayin haka mun ji wannan bayanin ba to to ya ka iya wannan shine zamanin da ka riski kanka to ba dole ka karanta ba ya za a ka yi wani abu ka fahimta ya kai ba yadda aka iya ta sannan albidayatu waljidal albidayatu kenan abin da yake nufi ga kanan yanzu yanzu ka fara karatu waljidal neman jayayya da mutum jayayya ke cewa ba jidal ne mutum kasan wannan dukan masayid ne shirin shaidan ne kai ka fara karatu limamin masallacin ku kai baka sani ba da ne ka dauka malami ashe ba malami bai yi karatu ba to da ka fara karatu ka gane shi ba baka ba to kar kai kar ka jayayya ba jayayya ba tashin hankali menene za abin da ya kamata kai limami ne eh, ba shi girman shi a matsayin liman a matsayin liman ku yi harkan ka rabu da shi kai ma ka je kai harkan ka karka kama sunan shi karka ce ka kaza inda yana karantarwa in kana so ka zauna kagin ba baka so ka tafi mun gane wannan ba in baka yankali ba nan mashidan zai cafke ka ya ce maka oh baka gani ba wane ma wadda ake cewa malami kaza da alkibban shi shi ma gashi nan fa a shefa to wannan sharin yawanci ɗaliban nahawu su ne wanda suke karanta nahawu in sun ga mutum wani malami ne ya hau mimbari zahar alfasadu fil barru wal bahru ya ce wani a karkashin shi ya ce mashi wahalar mimbaru amma ka ci magana tukuna barar fasadu filbar bayan kasa walbara cikin ruwa ba ya ce mashi ta gashi akan mimbari ma ana barna amma sai ba shi jawabi irin na shi wahalar mimbaru kyauta ce wahalar mimbari ba ya yi mai raddi ne ga wannan sharri ne ka yi karatu eh ka je ka yi aiki ka nemi lahira da ita ba jayayya za ka yi da karatun ba amma an ba haka ba wallahi garin mu jahilai sun yi yawa za yi yi rikici ne mai za ka yi a'a ka rabu da su kai kai abin da ya dace wanda ka samu zai saurari maganan ka ka zauna ka karantar da shi in dai a anguwanku ka tara yara kana karantar da su kuma kun zauna lafiya da kowa ko nan da wasu shekaru wancan shi da kanshi zai shiga taitayin shi saboda yaran sun yi yawa ta wanda sun yi karatu sun yi yawa in yana karatu da suna zuwa za su da yana zuwa ne saboda sun gane cewa wannan fashe jahili ne bai yi karatu ba a cikin ruwan sanyi limamin ya san cewa kana da shi ne bai sani ba lafiya kalau kuma an kawo jaran ba shine abin da ake so a yi din saboda aka karkace wannan mutum ya a cire shi jahili ya karbu da shi ya zo na yi abin yake yi kai ma kai abin da za ka yi a masallaci anguwan kama in ka zauna kana karantarwa an sun ce ba sa so kar ku yi rikici kawai ku je ku nemi wani lungun ku ku yi karatu mun ji wani abin ba ka tuna sulhul hudaybiya an ce musu ba za ku shiga makka ba in kafiri ya zo ya musulunta za mu zo mu tafi da shi in musulmi ya je guri mu ya zauna mun zo ala ce mun yadda mun sa hannu amma ta zama alheri daga baya saboda haka kai ma za ba ka haushi ba ya eh, kai shuru kai dai kar a hana ka karantarwa a inda kake in ji wannan bayanin ba shi ne ma cewa iyaka an tashtagila bi hadal jidal ina maka ka shaidi da gargadi kada ka shagaltu da wannan jayayyan ba. allazi zahara ba'da inqira ba'da inqiradil akabir wanda ya bayyana bayan wucewan manya min ulama cikin ma al akabir min cikin malamai fa innahu wannan jayayya da sabani yub'idu an al-fiqh zata nisantar da ku daga fahimtar addinin wa yudayyi'u al-umr ta bata rayuwanku ta tafi akan abin da bata da amfani wa yurithu al-wahshata wal adawa wa yurithu al-wahsha zata abin nan wa yurithu al-wahsha zata sa ku cikin ku zama kai ma kana jin kanka kaman ba abin da kai shi ma zai ji kansa kaman abin da ba abin da yayi wahsha din kaman abu ne strange ne alwahsha in gane abin nan ba gane abin ba ko in ka ce alwahshatu misali fulanun fi wahshatin Wani fa ya shiga wani yanayi wadda misali yana son wani yayi abu kaza yayi abu kaza amma ya zo ya rasa yi kuma bai san ya zai yi ba ya rikice kenan mun gane wannan ba wal adawa da kuma adawa a tsakanin ku wannan kuma yana ishara ga sabanin abin nan ne mazahib da so 'yan mazahib dan malikiya baya bin hambali shafiya baya bin hanafi sallama fa mutumin da zai rasu ma zai ce ku bi malikiya fa wanda zai ce ku bi hambaliya fa haka ake yin rikici to rikicin za ta hana ku ne ku ci gaba ku yi karatu ku yi ilimi ku yi kaza saboda haka ku bar rikici ku nemi ilimi abin da ka samu ka yada mun ji wannan bayanin ba tamam saboda lokaci bari mu sai a nan hmm? lokaci ta tafi bari mu sai a nan darasinmu na gaba satin mai zuwa in mun zo insha Allah ta'ala mu tashi daga inda malam yace sifatu al-muallim siffan malami mu saya mu ga malamin da zaka je kai karatu a gurin shi shi ma wani irin siffofi ne ya kamata ka duba mun ga wannan bayanin ba to subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما شاء الله